เฮ้ยล้อมดิโด لو البني باي نبرا كلا خود كبر بني مالا زابتو چاوشا قماندارا بيسا مالا او او او لو ميرا لايم ولا چاو بره بابي زبدان حبس خانا هيلا امير لو مبوستايم ورقا ورمچ روم لورم خاينة هذه شبكن بغتي رومي تنينا شبكن باقي مالي وين بقافينا ميلو اي لا ميلو لوان گند ما برا کلا خود که بر ما زاب تو چاو شب خو مان دیسا ایسا مالا می لازم ولا بره باریز بردان حبس خانه وازل میلامی ره املو چی چما نبیه جوارا خود که بوشای کتی ناکوم نیالا ولا شینو گیدین که نام آده که مزری خانمام I love it all. لابه در ما نشان در قصر قصور ما به دوستوار شرف دالم سینان و گنگو ما ولد به جبارا خوده به که بشای کتی ناکوم نیارا ولی شیلو گیرین تنا بوده که مزر خانمام ورا خاور مچرام لورام خاینه ولا بغتر ومترينا شبك بقي مال ويبقى فينا منو هاي لو بينا من أنا نبال سوزي شيخي ورا الباخر كل ودرايو مش خيرا مالا خدر بره میره مدار خابستان آزر می بر دانا کلا چی خوره نوا مالا شید و نو نیارا و و و ناخا و مچ روم ولا روم خاینه نمی وقت روم تینا چپ کن بگی مال هیلا میره مخافیر لولو